Todo dia eles têm uma festa, toda hora eles têm um rolê. Todo dia eles têm uma festa, toda hora eles têm um rolê. O Pereira na cara de pau me ligou e que que é? Só falta você. Ah, que que é? Não vem com esse bagulho de mandela não, mano, por favor, mano. Ela sabe bigodar, pergunta que que é onde cê tá. Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar. Ela sabe bigodar. Pergunta quem que é onde cê tá Faz de tudo pra me deixar em casa Mas os amigos não querem deixar Quando eu penso que eu posso ficar com ela na minha cama Dizendo eu te amo Do nada aparece os moleques dizendo que que é onde eu tô embrasando Ela sabe bigodar. Pergunta quem que é onde cê tá Faz de tudo pra me deixar em casa Mas os amigos não querem deixar Ela sabe bigodar. Pergunta que que é onde cê tá Faz de tudo pra me deixar em casa Mas os amigos não querem deixar uma festa, toda hora eles têm um rolê. Todo dia eles têm uma festa, toda hora eles têm um rolê. O Pereira na cara de pau me ligou e que que é? Só falta você. Ela sabe bigodar, pergunta que que é onde cê tá. Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar. Ela sabe bigodar. Pergunta que que é onde cê tá. Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar. Quando eu penso que eu posso ficar com ela na minha cama dizendo eu te amo. Do nada aparece os moleques dizendo que é onde eu tô embrasando. Ela sabe bigodar. Pergunta que que é onde cê tá. Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar. Ela sabe bigodar. Pergunta que que é onde cê tá. Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar.